قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء เขากล่าวว่า โอ้พระวิบาลของฉัน ฉันจะมีบุตรได้อย่างไร โดยที่ความชราภาพได้ประสบกับฉันแล้ว และพัญญาของฉันก็เป็นหมันด้วย พระองค์ตรัสว่า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 โปรดได้ทรงมีสัญญาณหนึ่งแก่ฉันด้วยเถิดพระองค์ตรัสว่าสัญญาณของเจ้านั้น คือเจ้าจะไม่สามารถพูดคุยกับผู้คนเป็นเวลาสามวัน นอกจากด้วยการแสดงท่าทางเท่านั้น และจงรำลึกถึงพระผู้บาลของเจ้าให้มากๆและจงกล่าวให้ความบริสุทธิ์ต่อพระองค์ทั้งในยามเย็นและยามเช้า وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين และจงรำลึกขณะที่มาลาิกากล่าวว่า โอ้มารยมแท้จริง อัลลอฮ์ได้ทรงเลือกเธอและทรงทำให้เธอบริสุทธิ และได้ทรงเลือกเธอไว้เหนือบรรดาสตรีแห่งประชาชาติทั้งหลายยามรยมกนตีลรับบิกวัสจุดีวับกอีมะรากอีนโอมารยาจงพักดีต่อพระผู้อบานของเธอเถิด และจงสุยูด และจงรกัวร่วมกับบรรดาผู้รกัวทั้งหลาย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 และเจ้าไม่ได้อยู่หน้าที่พวกเขา ขณะที่พวกเขาโยนเครื่องเสียงทายของพวกเขา เพื่อทราบว่าใครในบู่พวกเขา จะได้อุปการะมรยำและเจ้าไม่ได้อยู่หน้าที่พวกเขา ขณะที่เขาโต้เถียงกัน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 ถ้าจริงอัลลอฮ์ทรงแจ้งข่าวดีแก่เธอซึ่งดำรัสหนึ่งจากพระองค์ชื่อของเขาคืออัลมาซีอีซาบุตรของมารยาโดยที่เขาจะเป็นผู้มีเกียรติในโลกนี้และปรโลก และจะอยู่ในหมู่ผู้ใกล้ชิดและเขาจะพูดกับผู้คนในขณะที่เขานอนอยู่ในบ่กและในวัยกลางคน และจะอยู่ในหมู่คนดีกล่าวรับบอันนายูนลีวลดูวลัมยัมซัสนีบชร قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون นางกล่าวว่าโอ้พระผู้บานของฉัน ฉันจะมีบุตรได้อย่างไร ทั้งๆทที่ไม่มีชายใดแต่ต้องตัวฉัน พระองค์ตรัสว่า กระนั้นก็ตามอัลลอฮ์จะทรงบังเกิดสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์ เมื่อพระองค์ชี้ขาดงานใดแล้วพระองค์ก็เพียงประกาศสิทธิ์สิ่งนั้นว่า จงเป็นขึ้นเถิดแล้วมันก็จะเป็นขึ้นและ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 ถ้าจริงฉันนั้นได้นำสัญญาณหนึ่งจากพระพิบาลของพวกเจ้ามาอย่างพวกเจ้าแล้ว โดยที่ฉันจะจำลองขึ้นจากดินให้แก่พวกเจ้าดังรูปนก แล้วฉันก็จะเป่าวิญญาณเข้าไปในมัน แล้วมันจะกลายเป็นนกโดยอนุมัติของอัลลอฮ์และฉันจะรักษาคนตาบอดแต่กำเนิด และคนเป็นโรคเรื้อน และฉันจะให้ผู้ที่ตายไปแล้วมีชีวิตขึ้นด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์ และฉันจะบอกถึงสิ่งที่พวกเจ้าบริโภคกัน และสิ่งที่พวกเจ้าสะสมไว้ในบ้านของพวกเจ้าแท้จริงในเรื่องนั้นเป็นสัญญาณหนึ่งแก่พวกเจ้า หากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون และฉันจะเป็นผู้มายืนยันสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของฉัน อันได้แก่คำพีเตารอดและเพื่อที่ฉันจะได้อนุมัติแก่พวกเจ้า ซึ่งบางสิ่งที่ถูกห้ามแก่พวกเจ้า และฉันได้นำสัญญาณหนึ่งมาจากพระผู้อภิบาลของเจ้ามาอย่างพวกเจ้า แล้วดังนั้นพึงยำเกรงอลอเถิด และจงเชื่อฟังฉันอินนัลลอฮะรบบีวะรบบุคุมฟะบุดูฮูฮาดาซิรอตุมมุสตะกีมแท้จริงอัลลอฮ์นั้นคือพระผู้บานฉัน และพระผู้บานของพวกเจ้า ดังนั้นจงเคารพภักดีต่อพระองค์เถิดนี่แหละคือทางอันเที่ยงตรง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 จึงได้กล่าวว่าใครบ้างจะเป็นผู้ช่วยเหลือฉันไปสู่อัลลอฮ์บรรดาสาวกที่บริสุทธิ์ใจกล่าวว่า พวกเราคือผู้ช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์พวกเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้ว และท่านจงเป็นพยานด้วยว่าแท้จริงพวกเรานั้นคือผู้นอบน้อมรับบนาอามันนาบิมาอัน أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين โอ้ พระผู้บานของเรา เราได้ศรัทธาแล้วต่อสิ่งที่พระองค์ประทานลงมา และพวกเราได้ปฏิบัติตามศาสนาทูตแล้ว โปรดทรงบันทึกพวกเราให้อยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่กล่าวปฏิญาณยืนยันทั้งหลายด้วยเถิดและพวกเขาได้วางแผน และอัลลอฮ์ก็ทรงวางแผนด้วย และอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นผู้วางแผนที่ดีเยี่ยม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 และจะเป็นผู้ที่ทำให้เจ้าบริสุทธิ์พ้นจากบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและจะเป็นผู้ที่ทำให้บรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามเจ้าเหนือผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลาย จนกระทั่งถึงวันกิยามะ และยังข้านั้นคือการกลับไปของพวกเจ้า แล้วข้าจะตัดสินระหว่างพวกเจ้าในสิ่งที่พวกเจ้าขัดแย้งกัน فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้น ข้าจะลงโทษพวกเขาอย่างรุนแรง ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า และจะไม่มีบรรดาผู้ช่วยเหลือใด ๆสำหรับพวกเขา และส่วนบรรดาผู้ที่ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายนั้น พระองค์จะทรงตอบแทนแก่เขาอย่างครบถ้วน ซึ่งรางวัลของพวกเขาและอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงชอบ ผู้ที่อาธรรม ذ ั ك ดังกล่าวนั่นแหละ เราอ่านมันให้เจ้าฟัง อันได้แก่องค์การต่าง ๆ และคำเตือนให้รำลึกที่รัดกุมชัดเจนอินนมัทลอีซาอินดัลลอฮิกมัทลอาดัม خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون แท้จริง อุปมาของอีสา ดังอุปไมยของอาดัม พระองค์ทรงบังเกิดเขาจากดิน และได้ทรงประกาศสิทธิ์แก่เขาว่า จงเป็นขึ้นเถิด แล้วเขาก็เป็นขึ้น الحق من ربك فلا تكن من الممترين ความจริงนั้นมาจาก พระผู้อวยบานของเจ้า ดังนั้นเจ้าอย่าเป็นคนหนึ่งในหมู่ ผู้ที่สงสัยเป็นอันขาด فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ดังนั้นผู้ใดที่โต้เถียงเจ้าในเรื่องของเขา หลังจากที่ได้มีความรู้มาอย่างเจ้าแล้ว จงกล่าวเถิดว่า พวกเจ้าจงมาเถิด เราก็จะเรียกลูกๆของเรา และลูกๆของพวกเจ้า และบรรดาผู้หญิงของเรา และบรรดาผู้หญิงของพวกเจ้า และตัวของพวกเรา และตัวของพวกเจ้า แล้วเราก็จะวิงวอนกันด้วยความนอบน้อม โดยที่เราจะขอให้การสาบแช่งของอัลลอฮ์พึงประสบแก่บรรดาผู้ที่พูดโกหกอินนาดาลฮุวัลกศซุลฮักวะมามินอิลาฮินอิลลัลลอฮ์วะอินนัลลอฮะละฮุวัลอาซีซุลฮะกีมถ้าจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง และไม่มีพระเจ้าที่ควรเคารพสักการะใดๆ นอกจากอัลลอฮ์เท่านั้น และแท้จริงอัลลอฮ์นั้นคือผู้ทรงเดชานุภาพ ผู้ทรงปริชาญาแล้วหากพวกเขาผินหลังให้ แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นผู้รู้ดี ต่อผู้ที่ทำความชั่วทั้งหลายกุลยาอัลลลกิตาบตะอาลูอิลาคลิมตินสวาอินบัยนนาวะบัยนคุม كلمة ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون محمد จงกล่าวเถิดว่า โอ้ชาวคัมภีร์ทั้งหลาย จงมายังถ้อยคำหนึ่ง ซึ่งเท่าเทียมกัน ระหว่างเราและพวกเจ้า คือว่าเราจะไม่เคารพสการะนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้น และเราจะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นภาคีกับพระองค์ และพวกเราบางคนก็จะไม่ยึดถืออีกบางคนเป็นพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์แล้วหากพวกเขาผินหลังให้ ก็จงกล่าวเถิดว่า พวกเจ้าจงเป็นพยานด้วยว่า แท้จริงพวกเราเป็นผู้นอบน้อมต่ออัลลอฮ์ يا أهل الكتاب لم تحاجون ي ح ج و ن في إبراهيم وما أنزلت التوراة وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون โอชาวคัมภีร์ทั้งหลาย เพราะเหตุใดเล่าพวกเจ้าจึงโต้เถียงกัน ในเรื่องของอิบรอฮีม และคัมภีร์เตารอดและอินยีล ไม่ได้ถูกประทานลงมานอกจากภายหลังจากเขาแล้วพวกเจ้าไม่ใช้ปัญญาดอกหรือฮาอันตุมฮาอุลาอิฮาจัจตุมฟีมาลกุมบิฮิอิลฟลิมตุฮาจูนฟีมาลลกุมบิฮิอิล วกเจ้านี่แหละ ได้โต้เถียงกันในสิ่งที่พวกเจ้ามีความรู้ในสิ่งนั้นแล้ว แล้วก็เหตุไฉนเล่าพวกเจ้าจึงโต้เถียงกัน ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่มีความรู้ แล้วล้อนั้นทรงรู้ แต่พวกเจ้าไม่รู้ฮูดีย إ ب ر ا ลานัสรานีย ل ا ن ص ลา ن ินคานฮานีฟันมุสลิมา ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين อิบราฮีมไม่เคยเป็นยิว และไม่เคยเป็นคริสต์แต่ถ้าว่าเขานั้นเป็นผู้หันออกจากความเท็จสู่ความจริง เป็นผู้นอบน้อมต่อหลอและเขาก็ไม่เคยอยู่ในหมู่ผู้ตั้งภาคีต่อหลอ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا ا ล ن ดีน ا ل ذ ي ن آ م ัลลอฮ ل วะล ل ยุล م ؤ م ن ي ن แท้จริงคนที่สมควรยิ่งต่ออิบราฮิมนั้น ย่อมได้แก่บรรดาที่ปฏิบัติตามเขา และปฏิบัติตามนบีนี้และบรรดาผู้ที่ศรัทธาด้วย และอัลลอฮ์นั้นผู้ทรงคุ้มครองผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายวัััดดตตออิิิฟุมมนฮล ود ا ل ط ا ลวยุดิลลูน ك ุมวะมายุดิลลูนอิลลาอันฟุส ف ุมวะมาย ش ชรูนกลุ่มหนึ่งจากผู้ที่รับคำพีนั้นชอบ หากพวกเขาจะทำให้พวกเจ้าหลงผิด และพวกเขาจะไม่ทำให้ใครหลงผิด นอกจากตัวของพวกเขาเอง แต่พวกเขาก็ไม่รู้สึกยาาอัลลกิตบลิมตักฟ ك ت ا ب لم تكفرون ล آ ي ا ت الله وأنتم ت ش ه ดูนโอชาวคัมภีร์ทั้งหลาย เพราะเหตุใดพวกเจ้าจึงปฏิเสธบรรดาองค์การของอัลลอฮ์ทั้งๆทที่พวกเจ้าก็เป็นพยานยืนยันอยู่ยาอัลลกิตาบลิมตัลบิซูนัลฮักบิลบาติล لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون โอ้ชาวคัมภีร์ทั้งหลาย เหตุใดพวกเจ้าจึงปะปนความจริง ไว้ด้วยความเท็จ และปกปิดความจริง ทั้งๆทที่พวกเจ้าก็รู้อยู่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 ในตอนเริ่มแรกของกลางวัน แล้วก็จงปฏิเสธศรัทธาในตอนสุดท้ายของมัน เพื่อว่าพวกเขาจะได้กลับใจกุลอินนัลฮุดาฮุดัลลอฮิอันยุตาอะฮัดุมมิทลมาอูตีตุม أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم และพวกเจ้าจงอย่าเชื่อนอกจากแก่ผู้ที่ปฏิบัติตามศาสนาของพวกเจ้าเท่านั้นมุฮัมมัดเจ้าจงกล่าวเถิดว่าแท้จริงคำแนะนำที่ถูกต้องนั้นคือคำแนะนำของอัลลอฮ์เท่านั้น จงอย่าเชื่อว่าจะมีผู้ใดได้รับเยี่ยงที่พวกเจ้าได้รับ หรืออย่าเชื่อว่าเขาเหล่านั้นจะโต้แย้งพวกเจ้า ณพระผู้บานของพวกเจ้าเลย มุฮัมมัดเจ้าจงกล่าวเถิดว่า ถ้าจริงความโปรดปรานนั้นอยู่ในอุ้งพระหัตถ์ของอัลลอฮ์ซึ่งพระองค์จะทรงประทานมันให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงกว้างขวาง ผู้ทรงรอบรู้ يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم พระองค์จะทรงเจาะจงความเมตตาของพระองค์แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่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 มีผู้ที่หากเจ้าฝากทรัพย์สมบัติอันมากมายไว้แก่เขา เขาก็จะคืนมันแก่เจ้า และจากพวกเขานั้นมีผู้ที่หากเจ้าฝากเขาไว้สักเหรียญทองหนึ่งเขาก็จะไม่คืนมันแก่เจ้า นอกจากเจ้าจะยืนเฝ้าทวงเขาเท่านั้น นั่นก็เพราะว่าพวกเขากล่าวว่า ในหมู่ผู้ที่อ่านเขียนไม่เป็นนั้น ไม่มีทางที่จะเป็นโทษแก่พวกเราได้ และพวกเขากล่าวความเท็จให้แก่อัลลอฮ์ทั้งๆทที่พวกเขารู้ดีอยู่บลามันอูฟาบิอัฮดิฮิวัตตกาฟอินนัลลอฮยุฮิบบุลมุตตกีนมิใช่เช่นนั้นดอก ผู้ใดที่รักษาสัญญาของเขาอย่างครบถ้วน และยำเกรงอัลลอฮ์แล้ว แท้จริงอัลลอฮ์ทรงชอบผู้ที่ยำเกรงทั้งหลาย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 แท้จริงบรรดาผู้ที่นำสัญญาของอัลลอฮ์และการสาบานของพวกเขา ไปขายด้วยราคาเล็กน้อยนั้น ชนเหล่านี้แหละไม่มีส่วนได้ใด ๆ แก่พวกเขาในปรโลก และอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงพูดแก่พวกเขา และจะไม่ทรงมองดูพวกเขาในวันปรโลก และจะไม่ทำให้พวกเขาพ้นมนถิ่นด้วย และพวกเขาจะได้รับ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 โดยที่พวกเขากล่าวความเท็จให้แก่อัลลอฮ์ทั้งๆทที่พวกเขาก็รู้กันดี ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ไม่เคยปรากฏแก่บุคคลใดที่อัลลอฮ์ทรงประทานคำภีและข้อตัดสิน และการเป็นนบีแก่เขา แล้วเขากล่าวแก่ผู้คนว่า พวกเจ้าจงเป็นบ่าวของฉันอื่นจากอัลลอฮ์หากแต่เขาจะกล่าวว่า พวกเจ้าจงเป็นผู้ที่ผูกพันกับพระเจ้าเถิด เนื่องจากการที่พวกเจ้าเคยสอนคำพีและเคยศึกษาคำพีมาก่อน และเขาจะไม่ใช้พวกเจ้าให้ยึด เอามาลกะ และบรรดานาบีเป็นพระเจ้า เขาจะใช้พวกเจ้าปฏิเสธศรัทธา หลังจากที่พวกเจ้าเป็นผู้นอบน้อม ต่อรอแล้วกระนั้นหรือ وإذ أ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 และจงรำลึกถึงขณะที่อัลลอฮ์ได้ทรงเอาข้อสัญญาแก่นบีทั้งหลายว่า สิ่งที่ข้าได้ให้แก่พวกเจ้านั้นไม่ว่าจะเป็นคำพีก็ดี และความรู้เกี่ยวกับข้อปฏิบัติในบัญญัติศาสนาก็ดี ภายหลังได้มีรอซูลท่านใดมายังพวกเจ้า ซึ่งเป็นผู้มายืนยันในสิ่งที่มีอยู่กับพวกเจ้าแล้ว แน่นอน พวกเจ้าจะต้องศรัทธาต่อเขา และช่วยเหลือเขา พระองค์ตรัสว่า พวกเจ้ายอมรับ และเอาสัญญาของข้า ดังกล่าว แล้วใช่ไหม พวกเขากล่าวว่าพวกเรายอมรับแล้ว พระองค์ตรัสว่าพวกเจ้าจงเป็นพยานเถิดและข้าก็อยู่ในหมู่ผู้เป็นพยานร่วมกับพวกเจ้าด้วยและผู้ใดที่ผินหลังให้หลังจากนั้น ชนเหล่านี้แหละคือผู้ละเมิดอกยรดีนิลลาฮยบกูนอกยรดีนิลลาฮยบกูนวะละูอัสลมมันฟิสสมาวาติวัลอัรดิตวอันวะกรฮนวะอิลัยฮยุรจูนอื่นจากศาสนาของอัลลอฮ์กระนั้นหรือที่พวกเขาแสวงหา และแด่พระองค์นั้นผู้ที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลาย และแผ่นดินได้นอบน้อมกัน ทั้งด้วยการสมัครใจและฝืนใจ และอย่างพระองค์นั้นพวกเขาจะถูกนำกลับไปกลอามันนาบิลลาฮิวะมาอุนซิลอะลัยนาวะมาอุนซิลอะลาอิบรอฮีมวะอิสมาอีลวะมาอุนซิลอะลาอิบรอฮี وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون محمد เจ้าจงกล่าวเถิด ว่าเราได้ศรัทธาต่อลอแล้ว และได้ศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกประทานแก่เรา และสิ่งที่ถูกประทานแก่อิบราฮิมอิสมาอินและอิสฮาและยะกูบ และบรรดาผู้ที่สืบเชื้อสายจากยะกูบและศรัทธาในสิ่งที่มูซาและอีซาและนบีทั้งหลาย ได้รับจากพระผู้บานของพวกเขา โดยที่เราจะไม่แยกระหว่างคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเขา และพวกเรานั้นเป็นผู้นอบน้อมต่อพระองค์ และผู้ใดแสวงหาศาสนาหนึ่งศาสนาใดอื่นจากอิสลามแล้ว ศาสนานั้นก็จะไม่ถูกรับจากเขาเป็นอันขาดและในปรโลกนั้นเขาจะอยู่ในหมู่ผู้ที่ขาดทุน